قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه Braćo moja i sestre, ne smije Allahov rob dozvoliti da mu srce dočeka nespremno iskušenja. Ne smije rob Allahov dovoditi sebe u situaciju da proda vjeru na račun svog luksuznog života. Tako nas nije učio Allahov poslanik, ali i selatu wasalam. Mnogi prije nas su ubijeni. Mnogi prije nas su zatvarani. Mnogi prije nas su klani na ovaj ili onaj način. فاسألوا التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه فاسأل التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه من nemamo tenkove Mi nemamo aerodrome. Mi nemamo navođene rakete. Mi nemamo eksplozivne naprave. Mi nismo ničim napravili da bi mogli da kažu da smo uradili nešto što je, eto, jel da, po njima terorizam ili teroristički akt. رحمة خلف حدار وقلب كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حداه قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه عارضوه يا عداه كلنا عملي الله تبارك وتعالى jeste da se jasno kaže njegovim i našim neprijateljima da je samo Allahova vjera jedina ispravna vjera da je samo njegov zakon zakon koji musliman mora da poštuje da nema nikakvog puta ni partija ni ovih ili oni osim Allahovog puta tebareke o teala puta onoga čija je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 Koga on Đelešanu uputi na pravi put, nema toga ko će imati snage da ga skrene s toga puta. A koga Allah, te bareke u oteala, ostavi bez svoje pomoći i bez upute, ti mimo njega te bareke u oteala, nećeš naći nikoga da ga uputi. A zatim, najispravni govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja Tebareke Votala. Najbolja uputa je uputa njegova roba i poslanika posljednjeg Mohameda sallallahu alaihi ve sellem. Najgore stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabuda, a svaka zabluda vodi u vatru. Draga moja braća u islamu, drage moje sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Prije nego što vam se obratim, tražit ću halala od vas, jer sam Allahovom dobrotom i voljom prezauzet bio svo ovo vrijeme pa nisam nešto spremao baš ili da kažem nisam baš nešto spreman malo prije sam išao u kuću ali ću pokušati Allahovom dobrotom pomoći i voljom i njega molim da me pomogne u tome da podijelim sa vama nešto vezano za ovu temu koju sam večeras eto baš nespremno dočekao prije nego što i počnem želim da vam kažem da mi je ovaj rad za islam i da ova volja i snaga koju islam te bareke votala daje svojim robovima nemjerljiva je braćo moja i sestre ni sa čim i da zahvalim Allahu te barake votala što sam samo jedan od onih u nizu Allahovi robova koji žele i trude se da Allahova vjera čista i sa izvora ne bude pomućena i trude se da se prepozna istina, a ne mi. I hvala Allahu koji me počastio da se družim sa vama, Ja vas mnoge ne znam. Ja mnogi od vas uopšte ne poznajem. Ali poslanik, ali i selatu vas selam, dade nam dade nam lijek za ovo, pa reče u hadisu da su duše ko vojske. I vallahi kada gledam i vaše dove i vašu podršku za ovu davu, za Allahovu vjeru, tako mi gospodara nebesa i zemlje osjećam da smo jedno tijelo. Ja sam jel da u Bosni, jedni su tamo, jedni su ovamo, iz više razloga, nadam se, braćo i sestre, i savjetujem vas da se razumijemo, nećemo spominjati događaje vezane u posljednje vrijeme, a jel da nek razlog ostane među nama onima jel da koji dobro poznaju te stvari i o čemu se zapravo radi ali da nećemo prepustiti stvari kako misle neki da ćemo prepustiti to je više nego sigurno i da u tom našoj, u toj našoj podršti nećemo dozvoliti sebi luksuz da pogrešnim izletanjem ili govorom učinimo na štetu našim dajama, našim alimima, našim muđahidima i našoj braći i sestri i sestrama. Iskušenja, braćo moja i sestre, Allah te bareke vo nam obećava. I vallahi, vallahi smo bili i bit ćemo i jesmo kao vojnik koji je bio u kasarnoj, u kasarni i dobro se obučio kao vojnik koji je opremljen ono što, onime što mu treba ako dođe do boja kao vojnik kome je njegov ili koga je njegov komadant dobro obučio šta i kako da radi I u tom pravcu i jest ovaj din. U tom pravcu i jest sva ova vjera. Jer u džennet se ne ulazi bez iskušenja. U džennete gospodara te bareke teala se ne ulazi sa odmaranjem. U džennete se halalite, ne ulazi sa pukom pričom čim počneš da pozivaš Allahu te bareke o teala njegovoj knjizi njegovom šarijetu njegovom poslaniku Allah uzvišeni obećava da ćeš biti iskušan robovi milostivog braćo moja i sestre ne smije Allahov rob dozvoliti da mu srce dočeka nespremno iskušenja. Ne smije rob Allahov dovoditi sebe u situaciju da proda vjeru na račun svog luksuznog života. Tako nas nije učio Allahov poslanik, ali i selatu selam. Mnogi prije nas su ubijeni. Mnogi prije nas su zatvarani. Mnogi prije nas su klani na ovaj ili onaj način. Noćas, dok sam imao ders ovdje u Maglaju, zahvalio sam i ponovo to radim Allahu te bareke votala. Kada pogledam u ovoj davi Muhammed alaih salatu i prolazeći kroz čitavu Bosnu i dalje, tako mi gospodara Kjabe, nema institucije, nema institucije, a da nas nije napala. Allahu hvala na tome. Allahu te bareke o tala, hvala na tome. Nema institucije, kada kažem institucije, počinjem od ove zajednice ovdje i njezinih sluga, zatim židova, kršćana, i njihovi sluga, zatim demokrata i njihovi sluga, novinara, svi su, braćo moja, tako mi gospodara Kjabe. Nije mi teško i ne pada mi teško kada me napane Milorad ili kada me napane neko ko se i ne pripisuje islamu, ali mi pada teško Pada mi teško kada odem u Mostar i kad sam vidio gdje naša braća drže hutbe, pada mi teško na to, zar je moguće da su daje iskušani fetvama, lažnim fetvama, jer apsolutno nemaju predstavu ni pojma gdje se nalazi taj mehčin. Valah i to mi teže pada nego nego sva iskušenja na ovom svijetu. Sve sam i sve mogu da podnesem, ali da osoba laže to nikako. Da se za mešćin koji je stotinu metara od crkve, koji je u upola naselja krstaša, kaže da je mešćin u dirar i da ga treba ukinit. Wallahi, Wallahi, pozivam svako koji može, neka ode u Mostar i da se uvjeri u ovo što ja govorim. I ta iskušenja koja dolaze od strane naše braće muslimana najteže padaju. Najteže i padaju ovoj davi. Zar pored toliko neprijatelja Zar ne vidi koliko je se sve diglo na nas? Ovo nije žal. Ovo je bratski nasihat svima njima. Vratite jezike među usta. Neka se vrate jezici tamo gdje im je mjesto. I nek se dobro provjeravaju informacije. Da li je nešto istina ili ne? Zar nije dosta Amerike? Amerike? Zar nije dosta nam svih tajni službi? Zar nam nije dosta novotara? Zar nam nije dosta špijuna? Ja se Allahu ne jadam, vallahi, govorim samo o mjerilima. Pa ste i vi stali na tu stranu. Aferim. Ali znajte, znajte dobro i neka znaju svi da mi nismo sami sebi cilj. Da svi neprijatelji Mohamed alaih salatu wasalam i ove dave neće ovoj davi moći uraditi ništa. Zato što Allah te bareke wa ta'ala kaže وَكَانَ حَقَّ نَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ Ja sam se, kaže uzvišeni, obavezao da ću pomoći mu'mine. Kaže Allah uzvišeni, Ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove.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 Mi nemamo navođene rakete. Mi nemamo eksplozivne naprave. Mi nismo ničim napravili da bi mogli da kažu da smo uradili nešto što je, eto, jel da, po njima terorizam ili teroristički akt. Wallahi, osim što smo Allaha te bareke o teala veličali osim što su naše daje i ulema veličali gospodara na način kako to njemu dolikuje. A veličanje Allaha te bareke u oteala jeste da se jasno kaže njegovim i našim neprijateljima da je samo Allahova vjera jedina ispravna vjera. Da je samo njegov zakon, zakon koji musliman mora da poštuje. Da nema nikakvog puta ni partija ni ovih nili oni osim Allahovog puta tebareke o teala puta onoga čija je vlast i na nebesima i na zemlji neka znaju svi neka znaju svi meleci su upisali ono što mi govorimo kad nas ubiju kad nas zatvore kad nas protjeraju kada nas bojkotuju kada lažu na nas, kada kažu da smo ovi, da smo oni, neka znaju dobro da je Allah te bareke o teala, da su do njega doprle i naše vijesti o ispoljavanju tevhida samo njemu, ali i vijesti onih zlotvora koji zaboravljaju da je Allah te bareke o teala taj koji će nam obračunati koji zaboravljaju i misle da ćemo mi na ovim iskušenjima pasti vallahi hasbunallahu wa ni'mal vakil nedovoljan je nama gospodar gdje god da nas stavite u kakav god koš da uradite Allah neće dati na nas Allah je sa nama vallahi vallahi to osjećamo Wallahu ala kulli shay'in shahid. A njega pozivamo te bareke u teala za svjedoka, za ono što rade, za ono što su radili i što rade našim dajama, našoj ulemi, upravo ti narodi za koje uporno govore da su to izašli iz našeg naroda. Allahu moj, ograđujem se od svakog onoga koji kaže uh, na bilo kojeg muslimana. Neka misli, neka ne misle da će ovo kod Allaha te bareke u ta'ala proći. Mi se jadamo njemu. Svoj jad i tugu iznosimo gospodaru svih jada i tuga i svih oni koje vidimo i koje ne vidimo i svega što je Azzeveđel stvorio tom gospodaru se jedamo i od njega tražimo da nas ne stavi na ono što nećemo moći izdržati. Ali šta god da dođe na putu pozivanja njemu, ta iskušenja, ta iskušenja zasigurno nas vode ponovo kome? Njemu te bareke, te oteala. Iskušenje nije ništa drugo nego ubrzano koračanje ka tvojoj završnici, ka tvom kraju na ovom svijetu i kada se iskušenja ubrzaju, o Allahovi robovi, znajte dobro da se nešto sprema od strane gospodara te Tebareke Oteala. Budite sigurni, ojem kurune, ojem kurullah, svi Allahovi neprijatelji, mi ne vidimo koliko spletkarite, mi ne vidimo koliko tajno lažete i podvaljujete, ali ima imamo onoga čije kamere dobro sve zabilježi. Onaj koji će dati na sudnjemu danu da se sve rastavi ono što će se definitivno rastaviti. I zato se mi rastajemo sa takvima i sličnima još ovde na Dunjaluku. I ako misli ako misle da će to tako proći, prevarili su se. Kaže uzvišeni Tebareke wa ta'ala, kaže naš gospodar, Allah azza wa jal, إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق kaže uzvišeni one koji vjernike i vjernice budu namuke stavljali pa se ne budu pokajali čeka džehennemska vatra i prženje u ognju džehennema Allah uzvišeni svojim robovima kaže nemojte se brinuti nemojte se bojati nemojte se sekirati Ne bojite se njih, bojite se mene, ja sam s vama. Gospodaru, svjedočimo da je tako. Gospodaru, osjećamo da si sa nama. Osjećamo i te kako da ova iskušenja nisu ništa drugo, nisu ništa drugo, nego ono čime ti želiš da pokazeš ljudima gdje je istina. I da pokažeš da se istina ne može zaključati u tmine zatvora. Da se istina ne može zatrpati pod zemlju. Ti ćeš gospodaru nebesa i zemlje pokazati da se istina ne može brisati gumicama, niti resetovati, niti zatvoriti. Ti ćeš gospodaru naš pokazati šta je istina, a šta je batil. Jer si obećao da na ovim putevima, putevima koji idu ka tebi, ka Allahu azza azzaveđel, Allah obećava da će iskušavati, da će biti ubijeni, da će biti zatvoreni, da će vas plašiti, da će vam nuditi, da će vas podmičivati. Ne, uzvišeni kaže, kada sve ovo prođete, kada sve ovo prođete, dolazite na sudnji dan i ja vas čistim Allahovom dobrotom i voljom uzvišeni uvodi u džennete. Ove kuće i ovi zatvori i ovi taguti će biti srušeni. Sada dok vam ovo govorim, razmislite samo sekundu. Sada je 2010. godina, braćo moja i sestre, Razmislite samo sekundu za neki od prilike stotinu godina. Jel da? Niko od nas neće biti živ. Možda na čitavoj zemajskoj kugli doći će sasvim novi narodi. Zašto ovo govorim? Za stotinu godina, sad dijete koje se rodi, možda eto govorim o nekakvoj, nekakvoj procjeni od prilike, Niko neće od nas biti živ. Neki ćemo biti truhli. Nekima će već crvi pojesti meso. Oči će biti pojedene. Srca. Bubrezi. Braćo moja i sestre. Bojemo se Allaha. Na ovim putevima. Niko od nas neće ostati živ na ovoj zemlji. Samo je važno i najvažnije sa čime dolazimo kada nas Allah te bareke o teala bude proživio. To je naša stanica. Zato treba da živimo. Zato su živjeli i umirali oni prije nas. I njima nisu, osim munaficima i onima koji su pravdali se i govorili, zar vam nismo rekli, zar vam ne govorimo, eto vidiš, vidi šta ste uradili, šta sad imate, kako ćete, kućete. Pa mi se i ne brinemo onama, subhanallah, koliko puta treba da se ovo govori. Jer očito da iz vaših usta i takvi slični njima, izlaze riječi u kojima hoće da se kaže, vidiš kako je nama dobro i nas niko ne dira. Wallahi, za stotinu godina niko od nas neće biti živ. Osim možda neki koji preživi to. Niko. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda kada ova iskušenja za nas budu prošlost? Šta ćemo onda kada ova iskušenja za nas budu nešto što smo davno prebrodili? Inna ladine qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fela khaufun alehim wala hum yahzanun kaže uzvišeni gospodar oni onima koji kažu naš gospodar je Allah i zatim istraju u tome fela khaufun alehim za njih nema straha wala hum yahzanun ni tugovanja Allahu ekber kako može da se boji neko ko ima Allaha za gospodara. Kako može neko da kaže da držanje za sunnet proizvodi fitnu i da to rezultira iskušenjima? Kako može da kaže onaj koji pozna Allaha da poziv u ovu vjeru je poziv mira, tolerancije, suživota? Ne u Allahi poziv u ovu vjeru je poziv Muhameda sallallahu alaihi wasallam a on od prvog dana od prvog dana poziva Allahu u vjeri alaihi salatu ve selam do svoje smrti je imao iskušenja imao je Allahov poslanik alaihi salatu ve selam iskušenja braćo moja i sestre ona je koga mi kažemo da slijedimo imao je iskušenja od koji se ledi čovjeku krvu žilama. On je bio gladan i on je bježao u pećinu i njega su htjeli ubiti, zatvoriti i koliko još poslanika su htjeli da bi time šta ugušili istinu. Ugušili istinu pa im uzvišeni kaže... Pa kakva je bila kazna moja? Pa kakva je bila kazna moja? Svi su narodi prijašnji i ovi danas htjeli samo da ubijanjem ili zatvaranjem nosioca istine doprinesu tome misleći da će to ugasiti istinu. Prevarali su se. Prevarali su se i kažem im sa ovoga mjesta i poručujem varate se tako nam Allaha jednog jedinog. Varate se tako nam Allaha jednog jedinog. On te bareke u teala garantuje za opstanak ove vjere. Koliko god da nas ubiju ili zatvore, din će ići. I oni koji su ponijeli bitaku sa sobom i završili sa šehadetom, oni će je pokazati svome gospodaru i oni će pokazati svoje akreditacije na kojima piše La ila ila la Muhammedu Rasulullah a ne piše partija spasa put demokratskog progresa SDP, SDA ne na tim akreditacijama neće pisati SIPA vojnik policije države granični policajac i tako dalje i tako dalje ne na tim akreditacijama će pisati Allahu svjedočimo da si ti jedini gospodar. Jedini Bog koji zaslužuje da mu se ibadet čini. Onda oni neće imati pomagače. Šta ćete onda, o naši neprijatelji, šta ćete nam onda moći uraditi kada nas naš gospodar zaštiti i uvede u hlad kada drugog hlada ne bude, a molim ga da budemo ti. Šta ćete onda? Šta ćete kada odete u penzije, pa ostarite i umrete? Šta da odgovorite u kaboru? Šta ćete reći svojim ženama i djeci kada se vratite kući, a kažete da se zovete Mohamedi, da ste Omeri i kažete da ste noćas uhapsili nekog izeta Hadžića ili ne znam koga drugog, i radili ste da bi zaradili taj dinar šta ćete reći svojim porodicama da ste uhapsili koga nevjernika ili muslimana a znajte dobro da se dova onome kome se nepravda učini kod Allaha te bareke o teala ne odbija teško vama tako mi gospodara kjabe ako se ne pokajete teško svima onima koji su doprinijeli i doprinose svojim jezicima i ukazuju da smo mi ti, pa mi se ne krijemo, subhanallah. Mi nismo sakriveni i to vaše odricanje od nas je samo ukazivanje njima da vi niste sa nama. La ilaha ilaha Muhammedu Rasulullah. Nemojte se brinuti, recite imena, mi ćemo reći da vam to taj ožitak priuštimo svima koji hoće ja ću gospodara Mikijabe javno to uraditi recite mi imena svoja i ja ću javno reći da niste sa njima samo ostavite po strani toga šta ćete reći svojim porodicama svojim očevima i majkama kada budete gledali po novinama i televizijama slike svoje dojučerašnje braće sa liscama na rukama šta ćete reći svojim porodicama svojoj budućoj generaciji da ste radili za dobrobit Islama, da je to bila u daruri, u nuždi, hoćete im reći da ste morali, niste imali šta da jedete, niste imali gdje da spavate, vallahi, podsjećam vas, podsjećam vas na sunji dan, vraćajte se Allahu i ostavite se čoravog posla vaše porodice dok sjede i uživaju i očevi miluju svoju djecu. Kod mnogih od nas toga nema. Ako je radi Allaha, elhamdulillah, odlično i mi smo zadovoljni, ali ovim se obraćam onima koji sjede sa svojim porodicama i dobro i dobro su učestvovali i dalje učestvuju u ovim stvarima neka dobro razmisli da li je to postupak Muhammed alaihi salatu wasalam neka dobro razmisli ima li išta drugo da se napada osim sunneta ima li iko drugi da se hapsi osim Allahovi robova ima li iko da pogleda svome djetu u lice da ga pomiluje i kaže sine noća sam radio morio ti je se babo ili tata hapsili smo nekakve vehabije ili teroriste dobro pogledajte kad pomilujete svoju djecu šta ćete odgovoriti ako slučajno to dijete upita pa babo ili tata šta su ti ljudi skrivili i šta rade i u šta to oni pozivaju šta hoće ti ljudi A odgovor je, mi hoćemo da Allahova vjera bude gornja, a ne donja. Mi hoćemo da Allahov din se ne gasi. Mi hoćemo da Allah te bareke o ta'ala i ponosni smo na to i idemo stazom Islama dalje bez obzira šta se dešava. Mi nastavljamo stazom Islama oni gdje su stali, mi tom stazom nastavljamo, moleći Allaha te bareke votala da nas On u tome pomogne. Ono što nam dadne od iskušenja, zahvaljujemo Mu na tome, moleći ga da nas učvrsti, samo da ne posustanemo i da ne prodamo, ne daj Bože ovu njegovu vjeru, za nešto što ništa ne vrijedi. Mi nastavljamo na ome na čemu smo, naši neprijatelji neće doživjeti radost ne tako mi Allaha vallahi samo jedna dova jedna dova znam koji mi dolaze i pravdaju se šta ću eto moram ako moraš moraš i Allahu ostavi se skidaj sa sebe i vraćaj se Allahu zašto to rade zato što boli dova stiže dova na njihovim licima i mi to vidimo i vallahi teško svakom onom koji samo sa uh doprinosi i raduje se misleći da je u pravu zato što se neki od Allahovi robova ili velika većina njih iskušava ubistima, proganjanjem, hapšenjima. Mi tako nam Allah jednoga nećemo i Allah molim da nas na tome učvrsti posustati. Nećemo živjeti za dinar i dirhem i od dinara i dirhema, nego od onoga što nam je Allah propisao od nafake, a pozivati nam je farz i moramo. I nećemo i ne smijemo i ne pomišljamo da ne nastavimo ići stazom Islama dalje. Bez obzira koliko misle da nas mogu uplašiti i pratiti, potvarati i obijati. Nas su naši učitelji učili da se živi za ovaj din. Nas su naši i naše daje učile da nema posustajanja. Oni su nas u dersovima poučavali držite se čvrsto sunneta ne posusajte ni za pedalj Oni su stajali u odbrani protiv Novotara i Novotarija i čvrsto stajali na tim stazama. Mi stazom Islama idemo dalje. Naši neprijatelji nam ne mogu ništa. U to smo vallahi ubjeđeni. Ono što nosimo u našim prsima ne možete izvaditi. A napadate nas samo radi toga. Ono što mi imamo u prsima ne možete iščupati. A samo radi toga dolazi. Savjetujem sebe i vas, braćo moja i sestra u islamu, sebe i vas i posjećam na sabor, posjećam na iskušenja na ovome putu. Nekad nam je bilo, puno manje stvari su bila iskušenja, sada dolazi ono čime Allahu zahvaljujemo malo veće, pa malo veće, pa svaki put veće i veće i svaki put izlazimo Allahovom pomoći dobrotom sve jači. Mi nismo posustali, jedino nam fali malo snage fizičke, a tu je gospodar svojim imenima i savršenim svojstvima, jel da? On će nas pomoći i molimo ga da nas pomogne da nam dadne snage da nikako ne nestajemo radići za njegovu vjeru. I znajte dobro, braćo i sestre, da zahvaljujemo Allahu što su i što će biti u buduće sa nama ljudi na koga se sve diže. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, rabil alemin. Kaže uzvišeni, inne batša rabike lešedid, da je njegova odmazda užasna će biti. Onima koji budu zlostavljali njegove robove. Mi se jedamo njemu te bareke o ala. Nemamo koga osim njega. La haula vela kuvete illa billah. Nemamo nikog da se obratimo osim njemu. I mi nastavljamo pozivati njemu, njegovom dinu, i sunnetu njegova poslanika alaihi salatu wasalam valjavu kerijenu mušrikun koliko god to bilo krivo mušlicima koliko god kome to bilo krivo nas je ova akida i ovaj din i naše daje i naša ulema i naš poslanik učio, podučavo i naučio i naredio da ne smijemo biti kukavice da ne smijemo biti kukavice. Podučavao nas je Allahov poslanik da ne smijemo šarati levo desno, da moramo govoriti istinu i moramo govoriti njegov sunnet svima bez izuzetka. Allahu naš odazivamo se na ovaj poziv. Ti si naš gospodar i od tebe tražimo pomoć. Tebi se jadamo, kao prave ljudine i muškarčine jadamo ti se na zulum i zulumčare da im vratiš onako kako samo ti to umiješ a nas gospodaru naš ojačaj na ovim iskušenjima na putu pozivanja tebi te bareke oteala nas gospodaru naš počasti nas istikametom u ovoj tvojoj vjeri počasti nas gospodaru nebesa i zemlje slašću imana i ibadeta ka tebi počasti nas zgrovitim govorom i iskrenim govorom o milostivi o milostivi najmilostivi počasti nas gospodaru naš da budemo sebe širenja tvoje te bareke o teala vjeri počasti nas snagom muđahida na tvome putu počasti nas uputom. Uputi nas, gospodaru naš, jer samo ti to možeš. I ne daj, ne daj nas, o Allahu, tebi se stavljamo u amanet. U amanet, ne daj nas nikome. Mi hoćemo samo tebi. Mi hoćemo samo tebi, o gospodaru naš. Ne jadamo ti se zato što smo kukavice, ne vallahi, a ti nas najbolje poznaješ, pa robovi smo tvoji ne jadamo ti se vallahi, tako nam tebe, o Allahu naš, nego nas pomozi i učvrsti nas da nastavimo još jače i još žešće tako ti tvoje veličine. La haule vela kuvete ila bilah. La haule vela kuvete ila bilah. La haule vela kuvete ila bilah. Molim Allah te bareke vo teala da pomogne svoje muđahide koji se bore na putu uzdizanja njegove riječi. Molim ga te bareke u oteala da pomogne onima koji su najviše iskušani, a to su njegovi borci sa puškom u ruci, kojima sjeva sablja iznad glava i nevjernički tenkovi granate. Molim ga da ih pomogne u uzdizanju njegove vjere. Molim ga te bareke u oteala da pomogne našu braću u Iraku, u Afganistanu, u Palestini, u Čečeniji i na svim mjestima gdje se bore da njegova tebare kevotala riječ bude gornja. Molim ga uzvišenog da sve one skupine, pojedince, policajce, sve one koji rade na tome da se gaze Allahove kuće, i Allahovi robovi da se gospodar Tebareke o Teala na njih usmjeri svoju vojsku. Molim ga uzvišenog da pomogne Islam i muslimane gdje god živjeli, radili i borili se. Molim ga Tebareke o Teala da nam podari snagu muđahida. Molim ga uzvišenog O Allahu O stvoritelju naš, omili nam islam tako ti tvoje veličine. Omili nam staze islama. Omili nam puteve vjernika. Omili nam da istrajemo na putu dok se s tobom ne sretnemo. Omili nam puteve mu'mina, muvehida i muhsina. Omili nam staze koji vode ka tebi gospodaru naš. Uništi sve neprijatelje islama i muslimana. Mi se tebi obraćamo i želimo po tvoju zaštitu. Gospodaru nebesa i zemlje, u Kabuli naše dove. U Kabuli naše dove, o stvoritelju naš. U Kabuli naše dove, tako ti tvoje veličine. Molim Allah te barake o teala da sjedini srca muslimana. Molim ga uzvišenog da nam greje oprosti u džene nas uvede Molim ga uzvišenog da nam grehe oprosti, u džanet nas uvede, da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. I rekao ovo, a molim Allaha te bareke, evo te da oprosti imeni i vama i braćo moja i sestre, halalite mi, zato što sam nespremno dočekao ovaj ljers. Imam puno posla, Allahu hvala koji me je zaposlio u svojoj firmi, jel da? To mi je najdraža firma i naj profitabilnija, jel da, vraćaju sestre? To je nekako najsigurnije da tamo idu računi. I Allah molim da me i da nas sve zaposli još više u njegovoj firmi, kako bi spremno dočekali sve ono što nam se desi, kako bi spremno samo njemu te barke tala pozivali i nikad, i nikad da posustanemo i da nas učusti dok se ne sretnemo sa njim, dok nas išala u tela, molimo ga da budemo ti, ne uvede u džennete, u džennete u firdaus, da uđemo, pa kad nas bude pitao, o robovi moji, jeste li naš sam obećao, a mi kažemo, oni će, kaže, reći, jesmo gospodaru, e, kaže, uzvišeni te bar Otala će reći, ne, ima još nešto, ima još nešto veće, pa šta gospodaru, pa šta to ima još, ima, nikad se na vas neću rasrdit, kaže uzvišeni nikad Allahu Ekber molimo Allaha da budemo ti koji će slušati i gledati svoga gospodara te bareke o teala ja rabbi la mi o gospodare uvedi nas u džemetu Firdaus tako ti tvoje učine Allah vas nagradio braćo moja i sestri i sabor Allah vas nagradio za sabor i dovite dovite braćo moja i sestre i pazite se I pazite se da ne kažemo nešto što nas može, ne daj Bože, izvesti za Allahove vjere, jel da? Da ne kažemo nešto što može naštetiti ovoj davi i naštetiti svima, svim nosiocima dave da nastavimo stazom islama jel da, da pripazimo na svoje jezike da pazi, musliman mora da pazi da bude oprezan kada, šta i kako treba da kaže kad su u pitanju neke mesele ili u pitanju nekakve, nekakve najnovije pojave jel da, nadam se braćo moja i sestre da ćete naći razumijevanja radi se i radimo svi zajedno i vi i mi na uzdizanju Allahove riječi, na zaštiti, časti, života i metka svakog od muslimana, kako kaže i pona osob, prioritetno i oni ostali, jel Allah vas sagradio za sabun, volim vas tako vam je Allaha uzvišeno, i molim Allah da nas sastavi zajedno u džanetu subhanak Allah ašadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk ono što sam pogodio to je od Allaha a što sam pogrešio Allah molim da mi oprosti to je od mene šetana i molim ga uzvišenom da mi oprosti Allah vas nagradio svakim dobrim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vaš brat الأفكار حررتهن يداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه كان قبرا ثم أحيا قافلات النور سارت رحمة خلف حداه كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حداه كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حداه